о обізнаною в даній ситуації дружиною. Артемові ж навпаки хотілося, щоб розмову довершувала дружина. Певне, про це й домовлялися наперед, коли тільки но він увійшов до хати, бо, очевидно, Артем побоювався, що не зможе переконати Миколу йти далі самому, надто незручно було таке говорити, тож доручив це жінці. Усміхнувся винувато, невиразно стинув плечима, знову зиркнувши благально на дружину. Куди йому рипатись такому? Енергійним жестом, як при згадці про рішення, вказала вона у бік чоловіка, наче Микола був не такий самий і міг спокійно дійти куди завгодно. Певне, і жінка це зрозуміла, бо додала уже м'якше, нехай трохи очуняє, і раптом усміхнулась зовсім прихильно. Для чоловіків жіноче тепло найкращі ліки, ніби тим підказувала, куди й Миколі належало б поспішати. Микола мимоволі перевів погляд на товариша, подивився уважніше. І ніби вперше побачив Артема справжнім. Такий той був зараз безвольний і безпорадний, багато гірший, ніж у яру. Уже і переодягнений у чисте домашнє, уже і поголений та умитий, а от чомусь здавалось, що йому дійсно нікуди далі не дійти. Неодмінно треба лишатися вдома і відігріватися під жінчиним боком. Дружина вловила той осудливо зневажливий погляд і, ніби розгадавши Миколині міркування, заговорила знову поквапливо. Розуміла, що саме зараз найпотрібніше чоловікові її рішуча підтримка, що саме зараз вирішується, зважиться Артем зостатись удома, випроводити товариша далі йти самому, чи зрозуміє нікчемність свого вчинку і, плюнувши на домашні зваби, такі зараз невчасні і далекі для всіх, лишиться вірним чоловічій дружбі і загальному людському обов'язку. Нікуди я його не відпущу. Вигукнула затято дружина, ніби Артем уже збирався рушати. Мертвого діждалася тепер живого сама пошлю на смерть? Не відпущу, додала таким рішучим тоном, що було ясно. Ніхто їй не стане перечити, та, здається, ніхто і не збирався того робити. І тоді Артем не витримав, теж гаряче, з надривом став доводити. Воно, Микольцю, діло таке, ледве діждалась вона, ніби йшлось про дружину, а не про нього. І чи потім ще вдасться їй діждатись? В загін я потім прийду. От хрест святий, прийду до партизанів. Але зразу, повіриш, не можу. Здається, коли покину її зараз, то вже ніколи більше не побачу. він розпачливо опустив голову, судорожно глитнув повітря, немов промовляючи те, не дихав. Старий голосно, закахикавши, наче у нього одразу сильно зашкребло в горлянці, потупав поспіхом з хати звалив щось у сінях, круто вилаявся на всі заставки, проклинаючи страшне воєнне лихоліття, що оце негадано звалилось на них і принесло кожному стільки нещастя. Миколі теж хотілося клясти війну, коли доводиться хлопцям втрачати коханих, як він втратив навіки Ларису, жінкам своїх чоловіків, як ця жінка побоюється втратити Артема, батькам синів, друзям друзів. Тож навіщо вони говорять про це йому? Переконують, хіба він не розуміє сам? Але ж ніхто не збирався тут отсиджуватись у ці години загального бідування. Взагалі він не думав сюди йти, коли б не Артем. І Артем не збирався лишатися в селі коло жінки, а обіцяв тільки перепочити, набрати сил, розвідати, що потрібно, і разом добиратись до загону, щоб продовжувати боротьбу з ворогом. Хіба не ясно, що не час нині сидіти вдома, та й не вдасться, коли б навіть хотілося. Але якщо Артем так вирішив, то він Микола не стане тут більше затримуватися ні хвилини. Піде, поки знову не заявився сюди поліцай та не став вимагати документів. І Микола ображено повернувся до дверей. Тоді господарі почали запобігливо умовляти його побути ще хоч трохи, поки стемніє, та й підвечеряти не завадить, мовляв. Дружно умовляли не поспішати, ніби Микола виривався у них з рук, а вони з усіх сил намагались його втримати, не відпускали. Певно, сподівались, що Микола стане докоряти Артемові чи й погрожуватиме, тож тепер були раді, що все обійшлося досить мирно, без сварки. Микола скинув на них недобре оком. Від тих запобігливих припрошувань стало ще бридкіше на серці, мовчки попрямував до порога. Вже коли прочинив двері, дружина нараз похопилась. Треба б щось на дорогу дати з харчів, але Микола вже гупнув важко дверима взяв у сінях в кутку біля цебра з водою, що в лісі знайдений сучкуватий ціпок, і попрямував через подвір'я. Аж коло хвіртки його наздогнав старий. Не виходь на вулицю, притримав Миколу. Я тебе виведу за село потайними стежками. Хотілося відмовитись і від цього, але стримався. Хтось розсудливий підказав, що на таке слід зважити. Послухався старого і вони пішли разом. Артемів тесть повів городами берегом подалі від шляху і хат аж за село до неглибокого яру. Тепереньки оцим вибалком іди та йди у степ до лісу, показав Миколя рукою і довго ще розтлумачував, де потім належить звертати, як пряміше добратись до Василькова. Роз'яснював значно довше, ніж була у тому потреба. Уже Миколай пішов, не витримавши того нудотного розжовування, старий все щось гукав у слід, показував кудись рукою, немов і йому було страшенно соромно за те, що відбулося в його хаті, і тепер хотілося хоч якоюсь мірою виправдатись перед цією, видать, путньою людиною. Зустріч з учителем. Усю ніч Микола не зупинявся на перепочинок. Брів і брів по прихваченій приморозком осінній землі. Не присідав, боявся, що, відпочивши, іти буде важче, та й хотілося якомога далі опинитись від Заславичів, від хати Артемового тестя, від самого Артема з його норовливою дружиною. Уже починало розвиднюватись. Ранок наставав швидше, ніж простував Микола. Пора було подумати про денну схованку а він все йшов, дебуляв, намагаючись не відчувати ніг, не зважати на них. Досвід, коли морозець злішав, ніби сердячись, що незабаром з'явиться сонце і прожене його. Все довкола у ранішньому тумані було сизе, заінене. Кожна стеблинка гілка опала на землю листя, все волохато сріблилось, і вся земля вражала раптовою білизною, наче й вона пережила щось надміру трагічне і посивіла за одну ніч. Збіліла трава аж хрускотіла попід ногами, гостро поколюючи звиклі до всього босі ступні. В Артемових родичів так і не взувся, вони не підказали, не порадили, а сам просити не став, а потім, коли б і пропонували, відмовився б, та й чи змогли б підібрати щось підходяще на його набряклі, припухлі ноги, і чи зміг би з такими ногами взагалі йти взутим. Вологі місцини і пришерхлі калюшки позатягувало сизим льотком, наче більмами. І Микола підсковзнувся раз і вдруге, мало не впав. Добре, що босі ноги не зважали на холод і ступали по мерзлій землі, так само звично, як недавно ступали по теплій долівці у хаті батьків Артемової дружини. А може навіть і ліпше, бо паморозь була, мов холодні компреси, і набряклі у ранах ступні не так нили, не пекли вогнем, а головне, тепер прямував туди, куди намірявся поспішати від самого початку втечі куди неодмінно треба було дійти. Артемів тесть показав таки добру надійну дорогу, осторонь від людних місць і поселень. Стежка велася попід пагорбами, порослими чагарниками, глухими видолинками, балками, невидима для сторонніх очей, і Микола подумав, що, хоч уже розвиднювалось, не слід шукати якесь потайне пристановисько, а поки є змога, треба простувати далі і він важко переставляв неслухняні ноги, здавалось навіть важче, ніж тоді, коли мав на позбиваних щиколотках тісні брязкотливі ланцюги. Суглоби наче прижавіли і згиналися з трудом, хрустячи і полускуючи, мов ламались. А ще важче було на серці якась невимовно прикра образа і незадоволення і самим собою, і іншими давили гнітючим болем. Не хотілося думати про Артема, про вчорашнє, догидоти принизливе. Нагадались Лариса, втеча, скільки загинуло знайомих і незнайомих, найближчих і зовсім чужих, далеких, хоч мали спільну долю, і знаходились поруч. І товариш Федір упав під кулеметною вишкою, але найдужче терзало ще й ті, хто лишився в живих, хто вирвався з пекла, опинились десь позаду. І тепер він простоє один, сам, наче й не було у нього спільників, товаришів, вірних побратимів. Коло високого залізничного насипу поблизу київської околиці Куренівки лишився Гордій. Може, його таки треба було підтримувати до останнього, вхопити міцно попід руки тягнути, нести, а не залишати під кущем присипаним осіннім холодним листям. Докоряв собі, хоч сам ледве переставляв налиті свинцем ноги, такі важезні, що, здавалось, уже не вони несли його, а він через силу тягнув їх за собою. Гордій, як доводив Артем, не відпустили кігті сумління, оті невблаганні, найчіпкіші в світі кігті. Артем так запевняв, коли йшлося про іншого, про Гордія. А коли торкнулись самого, миттю забув про те. Виходило найлегше судити про когось, повчати і безжалісно звинувачувати, обурюватись гнівно і виявляти неабияку мудрість, а от свої вчинки оцінити далеко важче, а тим більше осудити їх ж міг подумати про Артема, що він тягнув його до заславичів, аби тільки самому було надійніше в дорозі, аби дійти до дружини, а потім зостанеться вдома, і нехай друг покладається тільки на себе. Як швидко часом змінюються люди до невпізнанності. І таки найлегше пізнати людину у найкритичніших ситуаціях, особливо коли йдеться про нелегку спільну боротьбу за правду, але досить. Навіщо сушити мозок тим, що сталося, чого не змінити, хоч би й дуже того хотілося. Просто прикро на серці до фізично відчутного болю, до розпачливого скрипу зубів. А ноги ледве згиналися у колінах, хрускали, мов немазані, і він ступав, накульгуючи, ніби йшов на протезах, як отой старий з боярки, що зустрів їх понуро і неприязно, але зробив для них більше, ніж хтось найлюб'язніший з вигляду, найсолодший на погляд. Дніло. Нарешті стежка виповзла на горбок, і Микола стишив ходу, зупинився. Помітив у розлогому видолинку якісь рудуваті рухливі купки. Придивився кози. Либонь, поблизу не шастають німці, коли люди, певні дітлахи, наважились тут впасти своїх хованих, перехованих, одненажерливих окупантів кіз. Побачив і пастушків. У неглибокій вирві од вибуху розіклали вогнище і щось зосереджено чаклували над полум'ям. Може, гріли закляклі від холоду рученята або пекли на збирану в полі картоплю, як і він робив це малим, коли пас на узліссі їхню добру і розумну лиску. Бувало, витягнеш із жару обвуглену, аж чорну картоплину гарячу, розрепану. Поперекидаєш її з долоні на долоню, поки остигне, а далі одламуєш шматочки і кидаєш до рота, ласуючи. Від самої згадки про те в горлянці покотився давкий клубок. А головне, дітей не доводилось остерігатись. Діти гаряче ненавиділи чужинців, що принесли їм стільки горя і злиднів завжди раді були, чим тільки могли допомогти потерпілому, хто потрапив у скруту, втікачеві з полону, партизану, розвідникові. Хіба мало таких хлоп'яків було в партизанських загонах, підпіллі, хоч би і їхній коля маленький, що вмів пробратися там, де й дорослий, і навіть там, де дорослий не міг пробратися, він пробирався. Рішуче попрямував до вогнища. Діти помітили невідомого, повернули сторожко голови на довгих худеньких шиях запитливо вдивлялися у змученого страшного дядька. Перед їхніми округленими від подиву очима, певне, уже поставало щось незвичайне. Бачили, що це чоловік не тутешній, не з їхнього села, і що з ним прилучилась якась біда, тож вони повинні йому допомогти. Одяг подертий зім'ятий, і видно кожному не на нього шити, обличчя сіре, аж чорне. Заросле і худюще, щоки так позападали, що, здається, крізь них можна просунути пальці і ноги босі з буряковілі у ранах. З усього видно, що ця людина пробивається здалеку, виснажена до краю і потребує їхньої підтримки, помочі. Може, це радянський пілот із підбитого у повітряному бою літака, що впав у ворожий тил або поранений, що втік із концтабору, або багато чого могла припустити буйна дитяча уява, побачивши такого незвичайного подорожнього. Микола підійшов до дітей ближче, зупинився, лагідно привітався. У наївних дитячих очах уловив співчуття і приязнь. Можна погорітися коло вас? запитав довірливо, вибираючи очима місце, де б зручніше притулитися біля малечі. Можна, сідайте, ось тут, загомоніли діти. Один з малюків підхопився на ноги, поступився своїм місцем біля вогню. Та Микола узяв хлоп'яка за плечі, посадовив назад, а сам примостився збоку, утиснувшись поміж теплі, обігріті полум'ям худенькі дитячі тільця. Простягнув ноги до вогнища, розслабився, вдихнув глибоко з полегкістю. О, випечете яблука, роздивився, в попель смажились, лопаючись і постилюючи невеличкі жовтаві яблука. Це ми он там у саду навишукували, указав на дерева за пагорбом отой, що поступався місцем Миколі, чи не верховода тут, у червоноармійській пілотці, завеликій, глибокій, котра, здавалось, трималася лише на гостро відстовбурчених вухах, що блідо просвічувались навпроти сонця. За листям було не видно, а тепер листя опало, то ми і знаходимо. Печені дуже смачні, а сад то нічий колгоспний був. Він вигорнув прутиком одне яблуко з жару, покачав його на долонях, щоб прочахло, подав. Микола обдмухнув попіл, куснув. Яблучко справді видалось смачним, густо солодке аж губи злипались. Звільна жував, а перед очима негадано з'явилося інше яблуко. Оте соковите, духмяне із власного саду, котре вибив у нього з рук прислужливий комендант поліції Захарій у день арешту. Наче давно-давно те було, а минуло всього трохи більше місяця. Точніше, місяць і тиждень. Сьогодні в досвіта він перелічив вузлики на шпагатині, якою й досі підперізувався. Хоч бував уже у хатах, розмовляв з людьми, а в Артемового тестя на стіні навіть бачив саморобний календар і добре знав, який день сьогодні, однак жоден календар не міг нагадати йому так точно всього пережитого і пройденого за останні п'ять тижнів, як оті мульки тугі вузлики. Сьогодні починався 38-й день його нелюдських поневірянь, його непевного тернистого шляху понад зловісно моторошною прірвою, котрий хто зна як довго іще триватиме, бо хоч і наблизився, немов до кінця, а проте кожної миті все могло повторитись заново спочатку, чи й обірватись зненацька назавжди. Дядю, а куди ви йдете? вивів Миколу із задуми дзвінкий дитячий голос. У Васильків? Що? стрепенувся Микола. Ага. До Василькова. Далеко звідси? Та ні. Знаючи, запевнив отой у великуватій пілотці аж на вуха. П'ять кілометрів з гаком. А гак ще п'ять? усміхнувся Микола від згадки про той добродушний український гак, за який завжди жартівливо згадували приїжджі. Якщо навпростець полем, уточнив малий, а через ліс, то що далі? Микола мимохідь оглянувся на дорогу, що темніла розбитими коліями попід пагорбом. Не знав, як же бути далі. Прошкувати степовим шляхом серед білого дня на видноті надто ризиковано. Перший же поліцай затримає і от проторить до комендатури, але й знову блукати одинокому лісом не хотілося, та й кажуть же хлопці, лісом іти набагато далі а ноги так гудуть, що коли б навіть ці п'ять кілометрів подолати вистачило сил без гаку. Майнула думка. От коли б хтось проїжджав шляхом і проситися, щоб підвезли. На сидячого менше б звертали увагу зустрічні, була б не так помітною втома і страшна худорба, та й босі побиті ноги можна сховати під себе. От якби нагодилася добра душа з підводою. Дядю. А звідки ви втекли? Знову отой у пілотці. Це ба. Навіть цьому Карпатому шкетові ясно, що дядько звідкись утік. З пекла. Відповів цілком серйозно. О, таке й скажете. Протягнув недовірливо, ніби аж трохи з хлопець, мовляв, за кого його приймають. Ми ну, в школі. Немає ні пекла, ні раю. Раю немає. Охоче погодився Микола. А пекло є. Точно, підтримав Миколу один з дітлахів, блідий, і такий худющий, наче і він був разом з Миколою у Бабиному яру. Вчитель давав мені книжку, і я там читав, як Еней з козаками ходили по пеклу. Оте школа, учитель гостро діткнулося до Миколиної свідомості. Стривай. Він же знає у Василькові старенького вчителя, що мешкає біля школи. То їхня підпільна конспіративна квартира. Якщо все гаразд і вчитель той інвалід тримається й досі, то насамперед необхідно зв'язатися із ним. Через таких дітлахів, як оці. діти повинні знати свого вчителя. От саме звідси і почне свої пошуки зв'язків з партизанами, хоч спершу і не уявляв конкретно, як доведеться діяти насамперед життя завжди вносить свої поправки і підказки. Знову глянув на шлях. Добре було б діждатись якоїсь підводи, щоб швидше дістатись до містечка, бодай до крайньої хати. Навіть подумалось, краще, якби їхали жінки і дівчата, вони жалісливіші. З ними легше домовитись, вони не побояться. Навкруги світліло, теплішало. Сонце, хоч і осіннє, набиралося сили і небо, хоча і злиняли, поблякле, відтавало, синішало. Чітко фіолетилась на обрії довга смужечка лісу, то вже під Васильковом. Діти ще щось запитували, а він уже не чув їх. Відповідав неуважно, не впопад, бо вся увага була вже там, на шляху, який чорнів неподалік з вивистими коліями. Можете взяти мою пілотку. Що? Кажу, візьміть мою пілотку. Це знову той капловухий. У вас картуз малуватий, указав на Миколину голову, а пілотка підійде. Вон воно що. Хлоп'як, бажаючи хоч би чимось допомогти невідомому, що мав надто уже стражденний вигляд, надумався віддати йому найдорожче, що мав солдатську пілотку. Ой ні, синочку розчулився від того здогаду Микола, вперше назвав так чужу дитину, мов сам був уже зовсім літній. Спасибі. Солдатській пілотці мене одразу захарапають фріци, скажуть солдат, офіцір. І від того нагадування самому собі Микола підвівся, то я пішов. Бувайте здорові, дітки знову звернувся до малих, як набагато старша людина. І, хоч лісом запевняли хлоп'ята було далі, ще й з гаком, Микола пошкутильгав таки до лісу. Бо тепер для нього це був єдиний шлях. На якусь мить знову подумалось, що краще б під'їхати під водою але різко обірвав ці надто вже невчасні і по-дитячому наївні припущення, хоч які вони були звабливі і бажані. Пастушки замахали прощально руками, але Микола не озирався, пішов і пішов, накульгуючи, немов на обидві ноги одночасно. А діти посхоплювались і дивились вслід, ніяк не спроможні збагнути, чого це отак раптово покинув їх цей змучений дядько чому він поспіхом подався до лісу, коли навпростець полем до Василькова значно ближче. У лісі Микола день знову перепочивав, аж наступного ранку додибав до Васильківської околиці. Крайня хата, стара під соломою, маленькі вікна сховані глибоко у білій стіні, немов очі старої бабусі, в яких вічно просвічує смуток і доброта. Тепер треба дізнатись, в котрому з дворів є дитина, яка б ходила колись до школи. Ще пройшов трохи, сторожко придивляючись, нараз помітив, з хати навпроти вискочило на ганок дівча, витрусило якусь ряднинку і знову зникло. Микола рішуче попрямував до низенької хвіртки, натиснув на клямку, як уже не вперше доводилось відщібати, не відаючи гаразд, що чекає на тебе попереду. Може, це хата старости чи поліцая, якогось холуя, прислужника, хоч нібито хата старенька, бідна, і не повинна б таїти для нещасного втікача лиха. Увійшов на заросле м'яким споришем подвір'я. Не видно свіжих слідів від коліс чи від кінських копит. Це вже добре. Надвірні двері відчинені, темні, низенькі двері. І він уступив до сіней пригнувши заобачливу голову, щоб не вдаритись лобом об одвірок. Прислухався. Тихо. Прочинив нерішучі двері, заглянув. У хаті було двоє. Коло печі стояла, обернувшись на скрип дверей, літня низенька жінка, а біля столу порядкувало оте дівча, що вибігало на ганок, років одинадцяти не більше. Микола сміливіше переступив поріг. Господиня миттю усе зрозуміла. Війна навчила жінок угадувати чуже горе. А дівчатко, як робило щось біля столу, так і заклякло від подиву, втупивши у гостя наївно прозорі кружальці очей. Микола стомлено привітався, без запрошення опустився на лаву, що стояла попід стіною. Тепер так хутко стомлювався що земля не мов би тягла до себе і хотілося якомога швидше сісти, лягти. Жінка без зайвих розпитувань подріботіла до судника, дістала звідти окраєць хліба чорного, ствердлого, як макуха, заходилась краяти скипку. Микола зупинив її кволим рухом, мовляв, це потім. Чи не знайдеться у вас олівця і клаптика паперу? запитав. Треба написати записку і передати одній людині. А звісно, є, зраділа жінка від такого невибагливого прохання. Школярка ж у хаті. Правда, теперка не вчаться, але, може, дасть Бог, скоро вже вчитимуться, дивилась довірливо на незнайомого. Не скоро, а цього року, запевнив Микола і звернувся до дівчинки, що вже трохи отямилась. Ти ходила до школи? Ходила, ствердила на безгордості дівчинка. А пам'ятаєш того вчителя, що живе біля школи? Жив раніше, уточнив. Може, зараз його вже і немає там. Дівча зосереджено наморщило лобика. Старенький такий, із ціпочком, ще нагадав Микола. У темних окулярах завжди ходив. А, розгладились зморшки на лобі дівчинки. То це ж наш учитель. Вона так зраділо і тепло промовила оте наш учитель, що в Миколи ворухнулося щось схоже на заздрість, світлу, захоплену заздрість. Отак відгукуються про людину, наш учитель. І Микола може про нього сказати мій учитель. А скільки інших людей, молодших і старших, дівчат і хлопців, теж вимовляють так само щиро і вдячно, як сказала оце дівчатко, те ніби звичайне наш учитель, настільки звичайне, що часом навіть не вловлюється у тому великого небуденно глибинного змісту. А дехто сприймає оте вчитель, навіть байдуже чи і зверхню, мовляв, звичайний інтелігент, білоручка, службовець. А як воно здорово звучить, наш учитель. От і добре, що ти його знаєш, пожвавішав Микола. То він і зараз живе там біля школи, а живе, втрутилася господиня. Старенький підсліпуватий, то поки що не забрали. Так от, підсів Микола до столу. Ваш учитель і мій учитель. Треба до нього віднести записочку. Зможеш? звернувся до дівчинки. Мала згідливо кивнула голівкою. Подала незнайомому дяді аркуш паперу із шкільного зошита у клітинку, ручку, чорнило, і Микола взявся писати. Нараз, ніби щось пригадавши, відклав перо, підвів голову і пильно глянув на дівчинку. Краще просто збігай і попроси, щоб він прийшов сюди, до вас. Дівча стояло у нерішучості, чекало, як же все-таки вирішить остаточно незнайомий. Переповісти словами, а то, що хтось перестине по дорозі, затримають, знайдуть записочку. Ні, ні, заперечила гаряча дівчинка, я не віддам її нікому. Здогадалась, чого побоюється чужий дядьо. Але ж вона все розуміє і не підведе. Навіть хлопцям нашого класу я не скажу нічого, додала якнайпереконливіше. Я вірю, заспокоїв її Микола. Але можеш учителя не застати вдома, а буде сама дружина, хто зна кому й писати, намагався пояснити якомога простіше, щоб мала не образилась. Кого застанеш, тому і скажеш, щоб учитель прийшов, що тут його чекають. Боявся зненацька заявитись на конспіративну квартиру в такому вигляді, коли б не накликати на неї підозри. От і все. Зрозуміла? Угу, протягла дещо розчарована дівчинка. Видно, їй цікавіше було б віднести записку, але що ж, коли ні, то й ні, можна і словами приказати. Це теж, мабуть, дуже важливо і відповідально зараз потрібно для людей, котрі борються проти фашистів. Запнулася хусткою сторочками під бороду і, мов маленька бабуся, почимчикувала з хати як доросла, сміхнувся Микола услід. Ага, помічничка моя, похвалила дочку господиня. Наша помічниця, уточнив багатозначно Микола. Потім господиня поралась коло печі, а він сидів, чекав, уп'явшись поглядом у вікно, жував чорний розсипчастий хліб, і той хліб не ліз йому в горло, чи такий видався черствий і давлючий, чи зараз було не до їжі може ж саме тепер вирішувалось найголовніше. Хоч, якщо все зважити, то кожна хвилина від часу їхньої втечі була, здається, не менш вирішальною. Аж стріпнувся нервово, коли нарешті скрипнула хвіртка і попереду дівчинки на подвір'я поспіхом увійшла невисока чорнява жінка, впізнав учителева дружина. Чи ж упізнає вона його такого? Упізнала. Тут затримуватись не можна, попередила стовбовано. У містечку обшуки, поголовна перевірка документів, мости перекриті. Я хочу зустрітися з вашим чоловіком, пояснив Микола. Ми організували втечу, знаю. Чули про те, обірвала вчителька. Поки що треба пробиратись до нас до школи. Микола подякував господині поцілував малу голівку, запнуту великою хусткою сторочками, і вийшов слідом за вчителькою. Ледве встигав за нею. До школи було недалеко, але ж вулицею проїжджали німецькі машини. На подвір'ях, попросипавшись, уже вештались солдати, і Миколі здавалося, наче він знову опинився там, звідки невтомно утікає вже цілий тиждень. Ось і шкільне подвір'я. На колишньому волейбольному майданчику темніли плямисті танки і далі, де були клумби і посипані білим пісочком доріжки, теж танки, довгі, криті чорним брезентом машини. Попід стінами школи цегляними, колись біленими, походжав вартовий з автоматом на грудях і темній вугластій касті. Мабуть, і гадки не мав, що охороняє не лише свої танки, а й партизанську конспіративну квартиру від поліцаїв п'яничок. Учительський будинок височив над шляхом обік шкільного подвір'я, і до нього можна було зайти із двору і з вулиці. Учителька повела Миколу через подвір'я, певне, навмисне, щоб підкреслити, що нічого недозволеного не робить. А може, фронтових солдатів побоювалось менше, ніж поліцаїв, котрі могли помітити їх з вулиці і причепитись із підозрілими розпитами. Зрештою, солдатів мало цікавив якийсь обірваний жебрак. Перевіряти документи цивільних вони не поспішали. До того ж, якраз було снідання, і гітлерівці квапились до кухні. Звернули до ганку вчителевої квартири, швиденько зійшли дерев'яними східцями. Саме так, щоб і зникнути хутчі, щоб вартовому не здалося, ніби вони квапились сховатись. Фух! перевела полегшено подих учителька, переступивши поріг своєї оселі. Нам ще й пощастило. Ніхто не зупинив, не спитав. Микола наблизився до вікна і, прихилившись плечем до лутки, пильно вдивлявся у ранкове надвір'я. Ніяк не в змозі призвичаїтись, змиритись, що майже поруч знову гітлерівці ходять, гергочуть, гучно регочуть, ворушаться біля польової кухні, наче зелені гнойові мухи. Ситі, нахабні зелені мухи, як тоді у Гордія на виразках нагадалося раптом. Солдати брязкали алюмінієвими плескатими казанками, турлялися жартами і ржали. Ну точно ж такі, як там у таборі смерті у Бабиному яру, але ж ні, не такі. Це вже були не його вартові, не всевладні наглядачі і він не був уже їхнім в'язнем, він не смертник, швидше вони смертники. Від цієї думки одразу побадьорішав, аж головою стипнув затято, зрозумів, що нарешті в його житті змінилося дуже багато і вирішально, по-новому, на краще. Хоч важко було в те повірити, просто не вкладалося поки що у розтерзаній кволі свідомості, що все це правда, реальність, а не сниться, не привиджується. Але ж дійсно так. Вони ще солдати, а він уже не в'язень, він утікач. Та мене ще трохи часу, і зміна відбудеться ще разючіша. Він стане солдатом, озброєним партизаном, а вони втікачами, і не буде ніде їм порятунку від його справедливої помсти. ходьте сюди, обізвалася вчителька із кухоньки. Ледве відірвався від вікна, а ще важче було відірватись від невідчепних думок, що зараз особливо густо обступили, нахлинули. Згодом господиня підшукала для нього досить пристойний одяг, чисту білизну і костюм їхнього сина, студента, що воював десь на фронті. Хлопчина теж видався високий на зріст, худорлявий, і тепер не впадатиме в око стороннім, що на Миколі одяг із чужого плеча. Поки прибулець мився, згорнула у вузлик його смердюче брудне лахміття, жапхнула в грубку, побризкала гасом і підпалила. Вранці топили печі, тож дим із труби не приверне чиєїсь надмірної уваги. Лише шпагатину з вузликами Микола не дав спалити. Залишив для себе хоч і не вірив у забобони та різні прикмети, а от чомусь здалося, що тільки не втратить оцю шпагатину, котра ділила з ним усі біди і напасті, як одразу ж виникнуть якісь нові ускладнення, а втеча ж іще не скінчилась. Ще так багато небезпек чекало попереду. Шматок звичайної мотузки ставав своєрідним талісманом і Микола, одягнувшись у свіже, знову підпережався ним туго, як тільки можна, аби весь час і далі відчувати мулькі, міцно затягнені вузлики, одинарні і подвійні, як мусив відчувати час, що вже минув і котрий тривав зараз, і який ще чекав на нього у майбутньому. Вчителька знайшла чоловікову бритву, дала поголитись. Але на щоках і підборідді відросла така густюща, цупка щетина, що й бритва не брала. Смикало, аж на очах проступали сльози. Довелося спершу підчекрижити волосся ножицями, а вже потім пробувати бритвою. Коли, зрештою, поголився, одразу набагато наблизився до себе колишнього, молодого, симпатичного хлопчини, що вчився, працював був не в'язним, не смертником, не втікачем, а просто людиною, яка прагнула жити чесно і корисно для себе і для інших. Господиня подала навіть пляшечку трайнова одеколону, котрий вживав після гоління її чоловік, і Микола трішечки бризнув собі на обличчя, витер терпко змочені руки об сорочку на грудях, і аж тепер, наче перестало нести від нього одворотним духом пліну і гнилизни, бо часом починало здаватись, що того запаху не позбудеться вже ніколи. А от на ноги ніяк не могли підібрати чогось придатного. Ніяка взуванка не налізала на спухлі, набряклі ступні. Виручили калоші. М'які гумові розтоптані, найбільші, які знайшлися у квартирі, одинадцятий номер. І Микола навіть натягнув теплі вовняні панчохи, а вже потім оті, яких нарекли жартома мокроступи, і вперше за який час пройшовся по кімнаті взутим. Потім сіли до столу, і все видавалось якимось особливим, незвичним, по-домашньому затишним. І борщ, справжній запашний український борщ, немов ніколи не їв такого смачного, наче й гарячий по-іншому, не такий, як завжди, і металево блискуча ложка, і рівно відрізані скибочки хліба на дерев'яній різьбленій хлібниці. Навіть стояла сільничка збоку а можна і підсолити до свого смаку. Все ніби просто, яке належить бути в людській оселі, а водночас зовсім незвично для нього, Не мов би по-святковому. І несподівано тепла домашня млість, яка розпливалась приємно по тілу, стала владно хилити до сну. Господиня помітила те звеліла йти до кімнати і лягти спочити. А я тим часом збігаю по чоловіка, визирнула у вікно на вулицю. Ніби ще тихо. Лягайте ось тут, на ліжку, і спіть. Сон для змореної людини миліший за все. На ліжку. Він зможе передіймати де завгодно, або й зовсім не лягатиме, покуняє сидячи і все. Хіба ж не доводилось? Е, мені де-небудь почав ніяково, де-небудь спатимете вдома, а гостей люди повинні класти на ліжку. Ще чув, засинаючи, як господиня брязкала на кухні, мабуть, мила посуд, як обережно навшпиньки ходила туди-сюди, а от коли зникла з дому, не помітив. Коли прокинувся, в кімнаті стояли сутінки прислухався. Почув чоловічий приглушений голос, хриплуватий старечий. Значить, учитель уже повернувся. Знав, що йому доводилось працювати на млині обліковцем у конторі. Повернувся і сидять удвох із дружиною, розмовляють, може, і про нього, а от будити не стали. Інтелігенція, усміхнувся Микола подумки, вклавши в те слово все найтепліше, що тільки мав у душі до таких людей. Може, вікно завісили, коли він спав, і від того в кімнаті присмерк? Ні. Шибки сіріли чітко викраєними шматками сизуватого неба. Значить, на дворі посутеніло. Невже так довго спав? І чи він коли виспиться зрештою? Хвапливо підвівся з приємно угрітої постелі, ступив на підлогу. Хотів було йти босоніж за набутою у таборі звичкою та раптом помітив біля ліжка великі розтоптані калоші. Згадав, це ж його, це ж він уже ходив по цій оселі взутим. Устромив набряклі ноги у м'яку взуванку, почовгав до дверей, прочинив їх неупевнено. Коло столу в кімнаті сиділи господарі, про щось неголосно перемовлялись. Микола упізнав учителя. Він наче і не змінився, не бере його ні старість, ні труднощі війни. Такий же сухорлявий, жиловий, сивуватий, у темних окулярах на прямому носі. Виходить, він їх не скидає і вдома. А в школі учні вважали, що учитель задягав темні окуляри лише на роботу, на уроки, щоб непомітно було, куди він дивиться, на клас чи на дошку. Вважали, що коли він писав щось на дошці, в темних скельцях окулярів, мов у дзеркалі, відбувалося все, що діялось у класі. І вчитель все бачив і міг безпомилково назвати того, хто розмовляв чи балувався. Можна? спитав Микола. Але і після того розмова за столом не обірвалася не припинилась, як тоді у Заславичах, коли він зліз із горища і зайшов до хати. Ота розмова, що й досі гірким осадком лежала на серці, не забувалася. Учитель уже при ньому, при Миколі, неголосно продовжував. Звісно, це зробити нелегко, але нічого легкого в нашій справі немає, особливо зараз, коли всім трудно до краю і тільки тепер обернувся до Миколи. А, воскреслий з мертвих. Заходь. Саме про тебе мова. Будити не хотілось, пожаліли, так солодко спав. Та ти, виявляється, сам відчуваєш добре, коли треба вставати, щоб не проспати найголовнішого, і жартівливо додав, тобто поїсти. Таки він не змінився ні трохи, цей маленький жвавий дідок, що завжди любив кинути веселий дотип. Відчуваю, але не зовсім, заперечив Микола. Треба б давно вже на ногах бути. Учитель рвучко підвівся з-за столу, ступив назустріч Миколі, простягнув руку бліду, не би молочну, чи то, може, у сутінках вона видавалась такою. Микола аж розгубився. Одвик подавати руку, якою недавно. Хіба міг узяти у свою виразкувату долоню чисту старечу руку? Але ж учителева правиця не опускалася, а як раніше вислав у повітрі блідою плямою, ледь помітно похитуючись од напруження. Чекала. Тоді Микола вхопив її у свої широкі загрубілі лопати долонь і стиснув міцно, міцно, як тільки міг. Учитель став присідати, немов од надмірного болю. Ого, го у тебе ще сили, дай Бог кожному. Чи справді Микола стиснув йому руку так боляче, сам того не відчувши, чи старенький знову пожартував? Микола отпустив сухорляву вчителеву руку і, раптом, затуливши лице долонями, негадано заридав здригаючись усім тілом, як ридав недавно Артем, припавши до округлого плеча своєї дружини. Тоді Микола не зрозумів цього, сприйняв неудоволено, навіть глумливо таке вираження чоловічих почувань. А от зараз несподівано розглядався сам, нічого не в силі з собою вдіяти. Учитель не став утішати його. Обережно посадив на плетений із лози стілець та так і стояв позаду, поклавши хлопцеві на гостро випнуті плечі свої бліді руки із тремтливими довгими пальцями. Стояв, а поки Микола не втих, поки не угомонилося, уляглося нервове посмикування. Учителева дружина схлипувала ще й досі. Так. Протягнув нарешті вчитель, сумовито зітхнувши. Здорово тебе потріпала європейська хвалена цивілізація. Вибачте, озвався тихо Микола, навіть не підозрював за собою такої слабості. Справді не пам'ятав, коли б його так душили спазм ридання. Мав досить чоловічої витримки, навіть не вірилось, що він взагалі здатний настільки розчулитись, плакати перед сторонніми. Нічого, нічого. Це вже твоє минуле. Хоч людина завжди повинна пам'ятати минуле. Задля майбутнього. А наше сучасне вечеря, нагадав жартома. Невже пора? глянула вчителька на старенький будильник на диктовому потемнілому буфетику. Учитель багатозначно усміхнувся. Зараз годинник показує для нас не лише години, а насамперед час. Рух уперед. Тоді і справді пора вечеряти. У тон йому погодилась дружина. А може, є справи серйозніші? Втрутився Микола. Йому ще не хотілося їсти, і це вперше за всі ці довгі півтора місяця. Навіть незручно знову братись за ложку у цій хаті, де зараз теж жилося нелегко. Чесно, додав твердіше, не тягне ще їсти. Хочеться не гаяти ні хвилини. Іти далі, щось робити. Чи звик уже до дороги, чи ворухнув, не розуміючи плечима. Ага, звик, хмикнув добродушно учитель. Пригадуєш, як циган привчав кобилу не їсти? І що з того вийшло? Засміялись. В кімнаті зовсім посутеніло. Завжди, як тільки було стемні, так і в дорогу озвався Микола, ніби сова, пробирався ночами. Сьогодні ти нікуди не підеш, заявив учитель. Чому? здивувався Микола. Треба ж добиратись до загону. Згадалось найголовніше, про що постійно думав, що додавало сили у найкритичніші моменти. Та й небезпечно залишатися тут на ніч. Для вас насамперед додав і кивнув на вікно, за яким у загуслій сутіні зловісно горбатились ворожі танки. З містечка вже не вибратись так просто патрулі, засади, поліція. Як писав колись Тарас Шевченко, світ великий, а нема де дітись, і коловоріт вартовий. Я вже стільки обминув вартових, що починає здаватись, ніби я не схожий на нормальну людину, якщо мене вони не помічають. Може, я видаюся їм просто тінню чи безтілесним привидом. Однак сьогодні не підеш, повторив учитель і далі пояснив, у нього є чисті бланки німецького пропуска Аусвайса. Один з них він і заповнить на нього, вірніше на ім'я неіснуючого агронома, ніби він, Микола, тобто агроном такий-то, їде до навколишніх сіл збирати для Васильківського гебіцкомісара продукти. Вранці сюди, до будиночка, з вулиці, підійде повозка з погоничим поліцаєм, свій хлопець. Він про все знатиме, і Микола з ним вирушить із Василькова. Так зручніше, особливо для Миколиних ніг, та й безпечніше. Учитель, виявляється, вже не тільки обдумав, як діяти, а й про все домовився, з ким належало. Поліцай довезе на одну із сільських явочних квартир, і там Микола чекатиме, поки із загону прийде зв'язковий, можливо, коля маленький, з яким разом і подадуться до лісу в розташування загону. Коля маленький? недовірливо перепитав Микола, бо хіба легко повірити, що те, до чого було так далеко, уже зовсім близько, майже поруч. Те, до чого так довго і невтомно простував, пробивався крізь смертельні перешкоди, не чуючи ніг не зважуючи на втому, що через день-два він зустрінеться з тими, від кого так зненацька відірвали його, і з ким він, одверто кажучи, вже не сподівався побачитись. Так, так, підтвердив учитель. Отой невловимий коля маленький твій тезка, якого Шаміль любить, мов сина, і часто ставить у приклад дорослим. Про нього в загоні вже ходять легенди. А усип нам, серденько, гаряченької бараболі, нагадав господар дружині. Микола хотів був притримати жінку, мовляв, сидіть, не турбуйтесь, не клопочіться, але не зміг. Раптом відчув, як невідомо звідки підкотився до горла давкий клубок, не дав мовити й слова. Апетит підступно нагадав про себе. Учитель помітив те, дружньо порадив, не соромся. Їж, коли душа бажає, наїдайся. Ти наш гість, а для гостя все, чим хата багата. Так у нашого народу заведено. А завтра позавтра уже гостюватимеш у Шаміля. Він тебе теж не обіжатиме. У Шаміля. Здригнувся нараз Микола, як тоді, у задушливій темній землянці, коли несподівано почув це слово серед моторошного побрязкування кайданів. Мабуть, і не здогадується вчитель, що ця кличка партизанського командира допомогла в його житті, блиснула сліпучою іскоркою надії серед безпросвітної темряви, а потім звела з друзями, однодумцями, щоб підготувати втечу і втекти. Завтра, позавтрому будеш у загоні, повторив задумливо вчитель. Ще навоюєшся відомстиш за все. Хоч я вас такого і не навчав. Додав з одвертим болем то потім. А сьогодні слухай мене уважно, навіть уважніше, ніж слухав колись на уроках, не проминув нагоди пожартувати. Микола винувато усміхнувся. Тоді у школі бувало всього. Відсунув від себе тарілку, тим підкреслюючи, що не готувався слухати як найуважніше. І вчитель повідав про свій намір. Негайно, зараз же, записати все те, що Микола зазнав, пережив, бачив на власні очі і міг пригадати точно і правдиво по свіжих слідах. Життя твоє поки що ніби коротке, але жив ти дуже і дуже довго, підкреслив учитель, і жив так, що про це мусять потім знати усі. Але ж чи зумію я все пригадати? Висловив сумнів Микола. Мені колись іще в громадянську довелось помирати раз заговорив учитель. І я пам'ятаю з цієї події все до найдрібніших деталей. І так яскраво, ніби це відбувалося вчора чи навіть сьогодні. А ти помирав кожної хвилини на протязі місяця. Ти не забув нічого, повір мені, і не забудеш ніколи. І ніхто не повинен того забути. Кожна мить Бабиного Яру відклалася якнайчіткіше у найглибших глибинах твоєї пам'яті, і варто туди звернути погляд, як все знову постане перед очима. І вижив ти насамперед для того, щоб не забути того, щоб переповісти про все людям і, помовчавши якусь хвильку, додав неголосно і людству. Ти витримав найжахливіше сьогодні, бо постійно думав про завтрашнє. Це однаковою мірою стосується і окремої людини, і цілого народу. Щоб вижити, необхідно частіше замислюватись над своїм майбутнім. Ну, словом, прошу до мого, вибачаю на слові кабінету. Довечерявши, перебрались до невеличкої, мов комірчина, заставленої книжковими шафами і етажерками, знову ж таки, з книгами кімнатки. Вчитель посадив Миколу біля письмового з зеленим сукном зверху столика, а сам відійшов до вікна і якусь мить зосереджено дивився на двір. Далі, немов пересвідчившись, що там усе гаразд, узяв обіпертий об підвіконня туго згорнений сувій цупкого паперу і щільно затулив ним невелике вікно. В кімнаті одразу настала непрониклива темрява, що немов обліпила все чорною ватою, як тоді, у тривожну ніч втечі. Нагадалось Миколі, коли хлюпостів невидимий у суцільній темряві дощ і лише кулеметна вишка навпроти землянки ледь-ледь виокремлювалась на тлі попелясто хмарного неба. Чи, може, тієї вишки і не видно було тоді, але вона так глибоко врізалась, вкоренилася у зір, що навіть коли не бачили її, вона все одно стояла незрушно перед очима. І тиша німотно устояна, як тоді ж у землянці, коли заскрипів пронизливо ключ у важкому, незмащеному, приржавленому на дощах замку, а потім сліпуче лезо ліхтарика, що кресонуло по ґратах дверей, по скобах воріт, душці замка, по їхніх серцях умить для умерлих. А дійсно, він не забув нічого. Правду сказав учитель. Усе до найдрібніших подробиць вляглося у найпотаємніших заглибинах і досить торкнутися тих місць, як воно миттю вирине на поверхню, постане перед очима зримо і виразно, як було колись наяву. Тільки чи зможе він все те переконливо переповісти словами, щоб і перед іншими, хто не бачив того, постало незабутнє так само виразно, як перед ним, очевидцем. Сутінки сколихнув кволий вогник. Господиня внесла запалену свічку, ввіткнуту відкнуту шийку звичайної півлітрової пляшки з-під кухонного оцту, поставила на стіл, обережно прикриваючи тинком долоні порохкий вогник а господар тим часом заходився щось діставати із шухляди письмового столу. Перебирав якісь папери, і Микола, придивившись, помітив, що вчитель з поміж давніх учнівських зошитів одбирав менш списані. Певне, до них збирався занотувати Миколину розповідь, ніби продовження колишніх учнівських робіт. Ось нарешті учитель відібрав три-чотири недописані шибки, поклав їх акуратно на край столу, підсунув ближче до себе шкільну невиливайку білу фарфорову чорнильницю, вимазану у фіолетове, узяв ручку, теж звичайну учнівську, і, нагнувшись до свічки, Подивився навпроти світла на перо, посмикав кінчик пучкою, перевірив його чистоту, неначе хірург скальпель. Всі ті приготування справді нагадували підготовку до операції, складної і відповідальної, коли кожна дрібниця винятково важлива, коли в усьому помітна внутрішня тривога і водночас віра і упевненість, що все мене досить успішно як і належить. Учитель відсунув свічку трохи далі від себе, затулив її од вікна ще й розгорнутою, наче поставлений на попа дах шахівницею. Микола мимохідь глянув на вікно, і вчитель перехопив той стурбований погляд, заспокоїв усе перевірено. Колись спеціально виходив на двір і придивлявся, чи помітно з надвору світло найменшого натяку. А без натяку не може сюди увірватися, скажімо, ну, той вартовий коловоріт. Не думаю. Це фронтова частина танкіст.